karadiridimba ni kaji wabo ikiganiro giha akajya n'akanya barundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire icyo muterera mu kubaka kino gihugu cacu mu bindi bihugu cyane cyane muri za Afrika y'ubuseruko usanga abarundi baba hanze bafise ibice binini mu guteza imbere igihugu ari nk'imigambi igihugu cyashize imbere mu mbono Burundi wa bibiri na mirongo ine uburundi na bibiri na mirongo itandatu uburundi buteye imbere abarundi bari hanze bo bariko baterera gute imwe mu migambi eh, canke bariko barafashanya nabo bandi kugira uburundi koko muri iyo mbono y'uburundi eh, buteye imbere uburundi bwifashe bibiri na mirongo ine na mirongo bibiri na mirongo itandatu uno munsi byoba byifashe gute nibyo hari benshi bahora berekana imigambi bariko barakora cyangwa bariko bararangurira hano haba ku giti cyabo ku miryango yabo muri rusange mu mashyirahamwe eka n'abandi babikora ku rwego rwa diaspora y'u Burundi umutiro uno munsi tugaruka kubiki umutumire dufise aza kutubwira cyane cyane ibijyanye n'isuka ya kijambere mu burundi iyo suka imeze gute iyo suka ikoriki iki ni isuka ubona ni isuka ufata ni igiki ije gufasha cyane cyane mu iterambere muri studio za radio isanganiro cyane cyane muri kino kiganiro cyacu karadiridimba kumbure kugira duhe umuco kura mamuko ekanisiguro zuno mugambi wisuka ya kijambere igiye kuza hano mu gihugu cyacu reka ndabaramutse nongera ndabaha ikaze ego murakoze medal ku mazina nitwa Diomede Richard Misigaro nkaba mu ikintu kiraza ishinga barundi aricyo twita uburimyi mm-hmm. cyane cyane kubera impamvu nyinshi zihari ngira turaje kubishika ko ariko nashaka kuramusa bose ariko batwumviriza ari ngaha mu Burundi cyangwa bari hanze eh, muri diaspora nongera nshimira cyane kuri uyu mugambi tugiye kuvuga ko abantu benshi bitanze bitabiye kandi turazi ko n'abandi benshi bari inyuma murakoze eh, tukiri mu ntango iyi Burundi diaspora forum niyihe yavuye he mwatubwiye yuko mwari muri mu ndongozi za diaspora Burundi batuye muri 2001 Burundi diaspora forum kwiyumvira byavuye ku mpamvu zitari nke hariho ikintu cyaciye mu kitanezi abantu batari bake bo muri diaspora kandi uvuga ko ari na benshi eh, tumaze kubona ko n'ibindi bihugu eh, bitari bike birimo ba diaspora tukaba twizeye ko eh, ko ko dutanguye gukora ibikorwa biboneka bishika n'ibyo bizoha ingufu abandi benshi batari bwatumenye kugira ngo iryo shyirahamwe duhurikiyemo rije rigomba burundi diaspora umuhereye ngaho urumva diaspora burundeze forumu forumu nayo ni ihuriro rya bose mm, ni ukuvuga ni ihuriro ry'abarundi baba basanzwe basanzwemo hanze mhm. hama kubera iki uburimyi hmm? kubera iki uburimyi yego murakoze uburimyi kubera ko urabubona mu gihugu cyacu navuga ko urabye ukuntu ubwinshi bw'abantu hanyuma eh, twakurikiye ibiri ko biradushikira uko abantu bagwira mhm. niko n'indya zibananya zikena hari ibintu rero byinshi bitari bike bijyanye n'isi ukuntu yagiye itituka n'uburyo twami dukoresha bwo kurima ariyo si ukajya yatureze kandi atanawe mhm. atawivuga nabi mugabo ibihe tugezemo turabona ko tudahinduye imigambi ngo dutangure kurima kijyambere nk'uko ahandi abandi babikora bizotugora kugira ngo tugaburire abacu mm. icya kabiri ni uko twasanze ijya suka ya kera nubwo atamuntu ariko arayikengera bimwe birenze iravuna yaratuvuniye mm. abacu ababyeyi n'ibiki tukaba tubona ko imashine izo twita tirezi mu cyongereza n'izashika zizogira akarusho Ari nashaka kubwira abantu hakiri kare bumve si ngo Burundi burabuze imashini imashini zarabonetse hari amataragiteri mu biyaye n'iki ikintu nyamukuru kiri muri iyi suka kijyambere tuzanye niyo twita isuka yo ku misozi mm. aho ujya taragiteri idashobora gushika ni isuka abantu babiri bashobora guterura kuko iri mu biro mirongo irindwi na bitandatu hanyuma abantu bakayikoresha hirya no hino eh, ni ukuvuga ni nka navuga ko ari revolution iyi ntuze y'ukuntu twiyumviye n'ukuntu twame dukora kuva kera birakenewe kandi utabikoze ntitwobiva mu minsi iri imbere bizatugora kugaburira abacu ikindi ni uko atari atari iki gicapo cyo kuntu icafye ariko igicapo cayo isura yayo mm. muri rusange kugira umurimyi abone yuko ashobora ishobora kumfasha gutera imbere urakoze cyane eh, novuga ko kugira ngo umurimyi wa none nawe imfashe gutera imbere twariyumviye ko eh, byiza twishyiraho abantu n'abantu bato bato boshikira boshobora kwishikira bitagoranye mhm. icyo gituma eh, dufatanije n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije twasanze ibyo amasuka agiye nki bantu deja basanzwe bari mu mashyirahamwe amwe nkajya kwa koperative mhm. abo bantu tuzobasaba ko abandi barimyi babegereye bo bafise amatongo bifuza kurima bo nabo bubashikira nacyo gituma ibyo bintu ntacu turi turagurisha tubitanze ku buntu mugabo tufise intumbero twita projet pilote tuje na poroje kugira ngo twige ingene ibyo bintu bikora mm. ahandi byarakoze nangaha bizokora tugasaba rero nk'aya makoperative mu bintu byinshi dusaba koperative ni uko abo bantu batishoboye cyane baba hafi yabo ku misozi nabo niba baba bakeneye kugira ngo barime ni naho icyo cyumviro kugira ngo tugwize umwimbu duhere ku mashini kizorengana kuko bitagenze uko byo tugaragara dushikire n'umurimyi mutoya murakoze mhm. hama uno munsi abarundi bararenga miliyoni icumi umuntu yomenye ati iyo suka ya kijambere ije gushikira abande mwatubwiye n'ibyo bande amakoperative mugabo uno munsi hari imashini zingana gute urabye isi yacu y'u Burundi hari abavuga bati kiratituka hari bati harabubatse aho borimye n'ibindi n'ibindi uno munsi mwebwe eh, muzanye muratubwiye igicapu uno munsi muzanye ayo masuka angahe yoshikira bande ikabashe ashikira gute akoreshwa gute murakoze murakoze uno munsi tuje n'imashini mirongo ibiri mbeje kubabwira ko ni icigwa ndabira ko projet pilote uko hmm. bivuga mu gifaransa izo machine zavuye mu kwitanga kw'abarundi bavuga bati ibi bintu birakorerwa hanze none iwacu ho bite muri bivugo c'umukuru w'igihugu avuga ati umuntu wawe uronka ikiwujamwo ni n'umufuko hagira ikiwujamwo hariho n'ibindi twibaza ko tuzofashamo turi ko eh, twamaze kuvugana n'ababijejwe ngaha kugira ngo eh, bazadufashe ukuntu izo mashini zogabugwa bahereye ku bantu bari bitanga muri icyo gisata cy'uburimyi aho ikurikiranwa yabyo nazo bimeze gute nabyo turabivuga mhm. ikurikiranwa ryabyo cyo gituma twituye abantu bashinzwe iby'uburimyi ni ukugira ngo tuze tumenye ingene ziriko zirakora mbega cyo bari icyuma kihe kitagenda neza abantu bari ko kubazishikoresha gute mbega ikintu tukwiye kongera ko kindi cyo tuma byiza kurusha n'ikiye canke iyo ko twayizanye abantu yarabashimishije aho bari ko barayikoresha ni heza nabo bari kumwe iruhande birabashimisha ibyo byose turabikeneye rero tufise umugambi kuzaba turi kumwe n'abo bantu nubwo tazaba turi ngaha ko turi hanze batubwira indwi kundwi cyangwa ukwezi ku kwezi uko ibintu biriko biragenda ubuho ubuhinga bugeze kure ndashobora kuba ndi muri amerika akurikirana umuntu ari ngaha ariko arakora ashobora gushyira ko videwo n'ibindi mugabo hariho n'ukuntu ashobora kutumikira raporo itubwira ahagejeje ibyo ariko arakora ibyabashimishije akarusho karimo turazi ko karimo mm. icyiza mhm. mm-hmm. aho nyine diyomede mm-hmm. umuntu yashaka kumenya abazozironka n'ukuntu bazozironka hazo kwisunga iki hazo kwisunga nabivuze gatoya hazo kwisunga abantu muri uco gisata basanzwe bageze ahantu bariko barakora neza kandi si umuntu umwe si babiri nuko ari shira hamwe nka cooperative ni ma cooperative mwebwe mwoba mwara oya twebwe twasavye uburimye n'ubworozi mm. kugira ngo badufashe tuvuge n'ubushikiranganje bwa mbere kugira ngo badufashe bo barazi kira mwaka turazi ko bavuga ati koperative hanaka yabaye ya mbere yakoze ukuntu uku nuku harimo na tunavuga n'agashimbo kuvuga ko umwe mukora neza reka twongere tunatwe tubafashe tubahe ubuhinga burenze kandi navuga ko iyi ntambwe ya mbere igize amashini mirongo ibiri hariho iyindi ntambwe ira kabiri bararonka ubu buryo mhm. kuko hari imigambi myinshi yaba iya diaspora eka n'iyindi uhora usanga haboneka imyidogo ya bamwe n'abandi murazi ko abantu uh, batamera kumwe bose kugira abaze bamenye bati koko ano mafaranga twatanze ariko arakora icyo yategerezwa gukora ni giki no munsi mwoba canke mwashizeho kugira koko abo batanze ubwo buryo babone yuko uburyo batanze buriko burakora kuneza iterambere ry'igihugu iciza urakoze kuri ico kibazo iciza kihari nuko kuva dutangura twagerageje ko byose twabikora mm, kubikorera mu muco twita transparence mhm. uko amafaranga yinjira birazwi uko imashini zaguzwe birazwi n'ukuntu ziri ko ziza nk'ubu tuvugana bavuga ko zigeze i Dar es Salaam turibaza ko muri English ishobora gushika kugira ngo tuve ngaha tuzitanze ariko nigeze zoteba kubera ibintu by'ubusafiri abo tuzobishikiriza batari ko bakora neza twasaba ubushikiranganji tuko turakorana kubihereza abandi bashobora kubikoresha neza mhm. naho niho turi mhm. mm. mbe ayo masuka yoyo afise dufate nka garanti ngana gute ari nk'icuma cononekaye murabona muyajanye mu makoperative uko bayakoresha ntibishasha mm. ntavyo bamenyereye mm-hmm. hoba hariye ikintu nuvuga nk'uburyo muba mwarashize imbere kugira koko eh, hari ari cyo upfa canke ari cyo nanirana ari cyo kironke eh, nko gusubizwa cyangwa ubufundi muri rusange yego mu bisanzwe aho twaguriye amasuka tubwira ko garanti ari imyaka itanu kenshi rero hari aho ibintu by'ubutabire muri icyo gihugu mu bigiye ahandi usanga bakubwira ati ibyo byabaye hanyuma twebwe eh, ntibituraba mugabo mm-hmm. turazi ko izi mashini ejo bundi tuziguze mbere ko tuzipakira mm. twazipakiriye mu gisagara cya houston mm. jewe naragiye kugira ngo ifise navuga icuma gifasha kurima isubira inyuma muba mm. muri ko ndarima nkabona ko narenganya ari ahantu hatameze neza ntabwo niri ko ndakata mm. ngo mbone kurima kandi ndabirime yoba irima inakangaza eka irarima igakangaza mm-hmm. hari n'akuma twongeye ko gashobora ugashize ko gashobora kagenda gatimiro gaca imirongo ntabwo utera eh, eh, eh, gutera canke kunwesha hajya iwacu mm. bitewe turibaza ko atakindi kibaye nkuko babivuze turibaza ko ari isuka izogira iki akamaro kanini cyane kandi natwe turizeye ko abo bose bazozironka bazozikoresha ku neza ya koperative yabo ku neza y'igihugu ku neza abandi bantu bari imibare iruhande yawe kugira ngo uyu mugambi uje imbere mm. nicyo gituma twita proje pilote mm-hmm. hazobamo utuntu twaba tudasobanutse dukenewe iki na kiriya imashini zirafise kataloge mm-hmm. n'ukuntu ikwiye gukoreshwa ukuntu bayimonta twageze mirongo ibiri imwe yavuye hari iri monte kugira ngo mm. ifashe abantu ngageze mm. ngo bayibone eh, mu burundi hasanzwe hari migwa mu kiyaya mu mm. migwa eka no mu myonga mbe mm. ayo masuka mwatubwiye cyane cyane ko ari ku misozi babandi bo mu myonga abandi barimo ari nk'ibiraya hariya mu myonga bo gute ayo masuka aha mu burundi akora hose iciza cy'iyo suka ikintu ariko ndavuga ni igihe ushanye n'ayandi masuka asanzwe mhm. iyo suka ishobora gukora mu kiyaya mhm. ishobora gukora mu myonga ni naho navuga ko ubuhinga bwayo burabye ni ubuhinga buje gufasha kugira ngo abantu babone ko bwa bundi eh, yego isuka yatureze kandi zo kwama tuvuga neza kuko na Gerardes mhm. urabona imyaka amaze hari hageze yuko turuhurira abacu turahaba ingene twogwiza umwimbo mm. hama kumbure urabye iyo suka ukuntu imeze n'ukuntu ikora ah, mwatubwiye kandi ko ari proje pilote ni ukuvuga ni ukiri mu ntango ejo no hirya y'ejo hashobora kuzoba ayandi masuka mwongereza canke yindi migambi cyangwa abandi bagasahiriza uno munsi mu bijyanye no gutuma tumana ko hariho nk'ibintu muba muri ko murakora kugira koko yaba abo banyagihugu bazozikoresha cyangwa abandi bimirije kuzozikoresha cyangwa abandi bashobora kuzana imitahe muri icyo gisata byari byo reka natwe tubyijukire turazi ko ngaha hariho abantu imana yafashije gatoya bifashe neza turibaza ko abo bantu bamaze kumva icyo poroje pilote nicyo gituma dusaba ko abantu nazo bari bakoresha baduha raporo nziza yerekana ingene biko birakora kugira ngo n'abagwiza atunga abandi bafise uburyo bagaragaza gukwiza ubwo buryo mu gihugu baca bitanga bahereye mm. kuri icyo kintu twerekanye n'ingene byagenze iyo raporo ntibashobora kubabesha oya turizera ko ndibaza ko atampamvu irimo yo kutubesha kubera ko abagoronome ni benshi mm. bashobora gushyika ku TV bakabona ingene ibintu biko biragenda Hmm. Hmm. mbe none gukora eh, umugambi pilote cyangwa w'intango muri ko umuntu yitege amasuka angahe mu minsi y'imbere imbere ko twakira abarundi bari hanze ndabona ni benshi bari kora twakora yego amasuka ukuntu azoba angana bizova n'ukuntu abantu bakora byitabira mugabo jewe namavuga nti eh, muri eh, diaspora yacu gihe ibintu byose biciye mu buryo biciye mu muco aribyo twakwita mu gifaransa transparence mm -hmm. nta kibuza ko abantu babyitabira tumaze iminsi turonka abantu baduhamagara batubwira bati yego eh, turazi ko umugwi wa mbere w'amasuka intuze ya mbere y'amasuka iterana ya mbere y'amasuka yagiye mbe n'iryari natwe twatangura kugira ngo ahubwo twazanye mirongo ibiri bakabona ashise ariko arakora ndibaza ko tuzorenza ya nta giti giri notanga mugaruka mm-hmm. izoboneka cyose nomba ari mirongo itanu nomba ari ijana azoshikana ziyoshikiriza Eh, biciye mu muco ari nabyo dukwiye gukora abantu muri diaspora hmm. nta kintu nk'icyo cy'uburimyi twumva kuva kuri nyiringanji kuri igihugu abandi bose ari cyo kintu bahamako ati mekanizasiyo de l'agriculture kurima n'ubuhinga bushasha bya kijambere eh, eh, ari byo bivugwa natwe ngo dusigare inyuma cyo gituma twebwe abadiaspora twafashe ya mbere mu kuvuga muti guhirishikira iyo migambi yami ariyo ngendekwa kuko nayo yatumye n'ahandi mu bindi bihugu bashika aho bagaburira ababo nitwo ba nyuma reka tube mu bantu biyumvira ko natwe twisho dufasha nisho cyatuzanye murakoze Burundi Diaspora Forum n'uburimyi gusa canke hari indi migambi mwimirije gukora muri kino gihugu cyacu ni byinshi ni byinshi kandi utwebwe ko dukora ntabwo tuvuga ngo bitereza ku bibi mhm. uko tugize amanama dusaba abantu mubona igikwiye gukurikirwa n'icyo ubu tugeze ku isuka alo ni amahoro yego ni amahoro mhm, ni inda twakuye muherereye hehe eh, ni elamu kaduha nkaba ndi mu gihugu cya canada mu gisagara cya kebeke eh, ni amahoro ga na n'amahoro namwe n'amahoro natwe turashima ikebeke n'amahoro yego turahore ndaramukije n'umutumire umwubaha diyomede musigaro mhm, arakuramutse diyomede eh, murakoze murakoze ramu murakoze mhm. Elam akanya nigwawe nawe turiko duhana iminota iri hagati y'ine n'itatu kugira duha amahigwe n'abandi bariko baradutega abiri cyane mugire icyo muterereye muri kino kiganiro cy'uno munsi Eh, murakoze cyane eh, mu by'ukuri eh, uyu mugambi n'umugambi biboneka yuko ehm, wizwe neza kandi mu by'ukuri uzogirira akamaro gakomeye cyane igihugu cyacu cy'u Burundi mhm. na cyane cyane mu gisata cy'uburimyi ntabwo ari ibintu biboneka yuko byari bimenyerewe ntitwari tumenyereye kubona abantu bazana ibintu bagatanga ibintu Mm. ubwo tuvuga ko mato mm-hmm. tumenyereye abantu baza aveke bagurisha umugambi wiwe mwose n'akantu kiwe eh, ugasanga abandi baje baza bashaka eh, barondera inyungu bavuga bati nzanye ikintu cyo gukora cyo gufasha igihugu yego ariko nzogikuramwo iki inye mm. ariko ibi biraboneka yuko n'ukuri ondonando hanyuma eh, iyo don ize gufasha ize guterera ati reka dutange eh, dushireho amasuka aya masuka apoje pilote turabe ingene ayo masuka eh, diyomedi yayivuze kandi yavuze neza ati eh, batwereke batubwire abariko barayakoresha kuko niba byaragenze neza mu bindi bihugu kubera yuko bashobora kuba barimo bakimbura hano bakaronka n'umusesekara barungika eh, barungika hanze Eh, rero ku bw'ibyo rero nibaza ko eh, ibyo bintu eh, bigiye gufasha cyane kandi bizofasha cyane igihugu hanyuma abo bene wacu abari muri ayo mashyirahamwe abarongoye igihugu abategetsi bacu batahura neza y'uko uh, uko gushaka no gufasha guhari kandi gukwiye gushigikirwa mm-hmm. eh, eh, biraboneka neza yuko biravugwa neza yuko hari ibihugu byinshi byagiye bitera imbere eh, kubera yuko abadiyasipora babo bagiye bitanga bagiye bashira ingufu mu kuvuga bati iyo twavuye turahazi mm-hmm. turazi igikenewe turazi uko twafasha mu by'ukuri nibaza yuko nk'uburundi bushobora gutera imbere mu gihe habayeho ugushaka kw'abadiyasipora ugushaka kw'abategetsi kugira dushobore gukora dushyize hamwe iterambere ry'igihugu no kuneza igihugu mm. eramu uri umwe nawe we mu bo barafashije kugira ano masuka aboneke hari akantu noshikiriza nigeze kuvugana na perezida Diomede eh, nabubwira nti uyu mugambi ugitangura Eh, ego byari bigoye kandi byaharimwo n'amakenga menshi cyane abarundi turaziranye kubwira abantu ati eh, tanga amafaranga eh, hanyuma haboneke ikintu hanyuma icyo kintu kigende abarundi turacafise aho gatima kuvuga ati ntanze amafaranga aragiye biboneka neza yuko hariho perezida aho amafaranga igiye agenda ntaboneke aho agiye kandi n'icyo yategerezwa gukora ntigikorwe ariko nko eh, radiyo yagiye ashyiramo byarabonetse neza yuko eh, byarabonetse neza yuko mu by'ukuri abantu mu nyuma bagiye babitabara bagiye babitahura eh, nagiriwe ibakwe ryo kuba ndi mu ndongozi za diaspora burundeze zatowe mu mwaka eh, w'ibihumbi na mirongo irindwi na rimwe mu kwezi mu kwezi kw'indwi mu ntango twavuga duti reka turabe inkeyi zibonetse ni ukuri uyu mugambi ona dubure nk'izo mm. twari twiyumvi eh, eh, gutanga cyane urabye ko abantu bari mu ntango twiyumvira ko dushobora gutanga ariko abantu bamaze gutahura ineza yabyo ubona dubure eh, donko yibi y'isuka yategerezwa y'amasuka yategerezwa ku rwigorora murakoze cyane ikibazo mhm, nari gushima ukibaza iyo biboneka iyo tugira abatumire baserukira ari ubushikiranganji bw'uburimyi ari ubushikiranganji bw'imigenderanire kugira ngo mu by'ukuri nabo nyine tubereke yuko dukeneye ubufasha bwabo mu gukurikirana iki gikorwa kuko kije gufasha mu iterambere ry'igihugu urakoze cyane murakoze ubu ni elamu mu gihugu cya canada mu gisagara cya quebec banyeretse kwa harundi ari mu murongo dugerageze dukoresha akanya iminota itatu itatu cyangwa ine alo alo ego ninda twakuye muherereye hehe eh ni wiri wirinda baniwe eh, nkabandi mu gihugu ca ca mhm. Norvège muri aka kanya ego wiri ndabaniwe muri Norvège sangwa ikaze nawe muri Karadiridimba murakoze hmm, ramutsa umutumire turi kumwe hano byo medirishari misiga eh, ndaramukije umutumire misiga rodiyomede asanzwe arongoye burundi diaspora forum eh, ndaramukije n'abariko baratwumviriza bose murakoze eh, murakoze wiri mhm. wiri reka duhanahana akanya nawe mu minota itatu canke ine kugira mushikirije cyumviro canyu ari ibibazo canke intererano yanyu yego murakoze cyane yewe eh, umugambi narawukurikiranye ndumviriza eh, ngiye ndaganira n'abari muri burundi diaspora forum ndumva mhm. umugambi ingene wifashe ingene ndumva ingene umugambi wifashe ingene uri kurategurwa hama numva ko umengo byoba byiza nabyo ndabikurikiranye nkagira icyo noterereye mm. rero nk'uko umusabwe yego turakumva wigi E, nk'uko e, urongoye burundi diaspora forum e, abishikirije numva umengo biratomoye kandi ni mwiza ku gihugu cyacu mhm. numugambi umugambi ujyanye ego ikibazo ikibazo jewe twari nko guterera icyumviro mhm. ibibazo nta byinshi bifise kuko numvise ko byinshi babitanze ko umuco mhm. mugabo icyo nashaka guterera ni iki mhm. kugira ngo rero ibyo bintu bigende neza ni uko uwo mugambi womenyeshwa cyane rwose abantu bakabimenyesha abarundi bose yaba uri muri gurupe ya forumu cyangwa atarimwo yaba yaba umurundi wese ngira ngo bibaza yuko yoba ari umurundi aba mu mahanga afite icyo ashobora guterera mhm. yaba ndetse n'uri burundi akagira ikintu ashobora guterereye guterera byoba ari byiza cyane rero eh, nkagira nti ikindi kigira kabiri twashimikira ko mu mhm. bintu byagiye bituma ramutse umutumire turi kumwe hano Eh, murakoze cyane nanjye nagomba ngire icyo nterereye nta kibazo mfise hmm. icyo nterera ku byashyikirijwe ku mushinga nta diyomede yashikirije ijambo hmm. nagomba mbanze ndamutse bari ko baratwumviriza nongere nshimire abamaze guhabwa ijambo diyomede erame na na wiri bashikirije ijambo hmm. eh, njyewe ngomba kuvuga ibintu bike kuko umwanya ni mutoya dufise iminota mike gusa ine gusa niyo turwaye ego icya mbere nagomba mbarira abarundi yuko twebwe twatebye kuko je wamba muri tanzania eh, abantu abarimyi kurimisha imashini ni ikintu cyabagiyemo kuva kera batanguye barima n'isuka kujya kw'iwacu mhm. hama baja ku nka barimisha inka baradiva ko ubu barimisha izo mashini mhm. nicyo gituma mvuga nti twebwe abarundi twari twaratevye kandi tugateba atagituma kubera ko murabona isi igenda ihinduka tumaze guheba byinshi n'irya ya kera twoyiheba akarorero kera murazi yuko twateka mu nkono y'ibumba hmm. ubu nibaza yuko nta hantu na hamwe bagiteka mu nkono y'ibumba twese duteka mu masafuriya kugira hmm. ngo twahebye eh, guteka mu nkono y'ibumba niko n'iyi suka ya kera itakigwiza umwimbu ugereranije n'uko abantu bangana nawe nyine twoyiheba tukajya ku mashini kuko arizo zigwiza umwimbu byihuta cyane Mm. Eh, ikibazo cya kabiri ni kibazo cyerekeye amakenga mm-hmm. mu kirundi bavuga ngo eh, mu kirundi bavuga ngo umuhini mushasha utera amabavu mm. birumvikana yuko umurundi atamenyereye kurimira iyo mashini yovuga ati mbega ubwo iyi mashini zenze zikoresha gute nicyo gituma hategekanijwe kuko nanjye uyu mugambi nari ukurikiranye kuvuga itangura mm-hmm. harategekanijwe inyigisho Mm. z'uko abarimyi bajya babegereye ajya amakoperative ya dironse bazoja bararaba ingene ibintu ko biragenda kugira ngo nabo nyene bazibone hama ikindi ca kabiri nk'uko musanzwe mubizi nubwo abarundi badatunze rwose ni hake abarundi bubuye badafise telefone izi nini nini ngendanwa mm. ku buryo abantu benshi bubuye iyo uvuze uti kuri youtube ikintu kinaka benshi barabitse twebwe rero muri uyu mugambi harateguwe yuko eh, gukorana eh, n'abantu bari mu gihugu basanzwe bafise ajya amateleviziyo ngendanwa bajya ba yutube kugira ngo bajye barerekana ingene ibintu biriko biragenda ibyo bizofasha eh, umurundi wese aho ari mu gihugu gukurikirana uwo mugambi akawumenya akawutahura binashobotse akanabaza kuko murabona iyi si timbuka bitera ikibazo mu muryango mm. bizatuma rero abantu benshi bavuga bati kwiza imashini zatanzwe mu mashini na mu ikomini naka reka ngende kuziraba azogenda ziraba aca aba yabajije ati mbega none je noshaka imashine noyikura he azovayo yishyuwe mm. gutyo natwe bidodufasha tuba mu mahanga umwanya uwo ari wose gukurikirana ibiriko biraba ni ukuvuga yuko dukurikije eh, ubu buhinga bwa none tekinoloji moderne mhm. umurundi ari mu gihugu azobona ibiriko biraba na natwebwe tuba mu mahanga tuzobona ibiriko biraba kandi bizodutera intege twese nk'abarimyi uko twese eh, nk'uko perezida diyo yabivuze twakuze dufungura ibivuye mu mubiri mm. murabizi yuko abarundi barenga mirongo umunani ku ijana batunzwe n'uburimyi mm. ni yuko abarundi bose bijukira izo mashini urukiza rw'igihugu urukiza rw'uburundi nk'uko perezida y'amabivuga rudoca ruboneka iyo umurundi wese ashobora gufungura kandi tumaze kugira umwimbo ukwiye tuzoshobora no gushora hanze Hmm. urumva rero yuko n'ukuri uwo mugambi abarundi bose bakijukira kurima kuri buno buhinga bwa none eh, icyo twite donko mekanizasiyo de l'agriculture burundeze twese dushoboye kubishika ko igihugu kizosha gitera umuvuduko munini mu iterambere yacu murakoze akabazo eh, naje nagira ndababaze none n'uruhe ruhara rwanyu namwe mubona canke n'igiki cokogwa kugira no masuka agwizwe abe menshi gutyo abarundi bave kuri rya suka rya kera canke ko cyane mugabo hijukirwe cyane cyane buno buhinga bwa none bwa mekanisation no kuvuga kurima hakoreshejwe ivyuma murakoze cyane kuri icyo kibazo mubajije na twebwe niho twahereye mu gutegura uyu mugambi twabuze tuti mbega none twokora iki kugira ngo abarundi bumve ko uyu mugambi ushoboka eh, nk'uko kuko benshi babivuze ko ibiba mu kindi gihugu na twebwe bishobora kuba iwacu bigakunda twavuze tuti rero intambwe ya mbere ni uko tuzana amasuka akarima mu burundi bakabona ingeni ariko ararima nicyo gitumira amasuka mirongo ibiri perezida yavuze ariko arashika azokwiragizwa eh, mu burundi bwose mhm. mvuze uburundi bwose kugira ngo mutamwumva icyo ndiko ndavuga amasuka mirongo ibiri ntazokwira hose mugabo mu bice nka byose ku buryo rero abantu bazogenda bakayabona iyo ni intambwe ya mbere kuzana ayo masuka akabanza agashika abarundi bakayabona nk'uko diyo medi yabivuze yavuze ati jewe sinashimye kuzana amasuka ntayapimye nicyo gituma yafashe imashini imwe akayugura akiri hariya muri amerika akayigaragariza ku isuka y'ibumba kugira abone ingene ikora irakora neza rero ishyitse mm. mu burundi burya izobora gusumbya abarundi bakabibona iyo ni intambwe ya mbere intambwe ya kabiri mhm, musozera tuzokwiragiza information dukurikije kuri bya byuma bya none twavuga by'ama YouTube abantu gushika ubuye bose basanzwe bamenyereye murabizi yuko gukoresha WhatsApp gukoresha YouTube abarundi barabimenyereye bino bintu uno mugambi w'isuka uje mu muco gutyo uhurumbirwe n'abarundi batari bake eh, urakoze kandi nashaka gushimira abo bose turi kumwe mu kiganiro bafashe ijambo mm-hmm. nk'uko bivuze ni benshi sinzi ko bose baje gushikirwa ariko amaze kuvuga guhera kuri eh, Elam Willy na Deo wahejeje ubu nashaka ego nivyo eh, hari ibintu biba rimwe na rimwe utabikurikiraniye hafi ukabona kumengo umengo warabinyegijwe mm. twebwe intumbero twafashe muri gurupe yacu ni umuco mu byo dukora eh, hariho bank account ukunda amafaranga ashobora gushika kuri iyo akawunti uko amafaranga ashitse nubwo bari nk'imisegonda imwe isegondi ikurikira abantu basanzwe bari muri iyo groupe ariko barafasha iyo groupe twayishisuka kijambere mu Burundi mm. barabibona bose kandi barabikurikirana indongozi izo twatsatowe muri juillet 2021 zirabibona kandi zirabikurikirana birashoboka ko bitaba byaramushikiriye mugabo ako kamu turakumvise mm-hmm. tuzobandanya tubishira mu magroupe atari make hama habura umuco mu bikogo mhm. turi turibaza ko amasuka ya mbere ashitse mm. akaba yashyitse mu muco kandi akaba yashyitse abantu bose barumvikanye bavuga ati reka tugure ibi reka tugire n'ibi ndashimiye dewe yongeye ko kantu aba youtubeur amfati eh, twagira ibyisuka twiyumviye mbe abantu bazimenya gute mhm. eh, turi ko turiyumvira abantu bo muri minisiteri bazoduha abo mu makoperative n'umwe yo kwibaza ko asigaye inyuma nk'uko yavuze abari hariya n'abaha e, ikintu gusa twifuza ni uko e, ntibibe mu majambo gusa habe n’ibikogwa cyane cyane nicyo twashize imbere kandi igikorwa turiko turashyira imbere ndashimye ko benshi bari babona ko biri kuraja imbere n'ako kagohe wiriya adukubise ati muragira ukuntu tuzogakurikiza murakoze mm, ariko ko muri icyo kibazo usanga atari biri gusa hari n'abandi bagifise oya ndibaza mm. ko hari n'abandi mm. mhm. ni giki none uno munsi kumbure aba muri faze ya kabiri cyangwa impundi mugambi kuko ari upilote muri ko murakora kugira mushikire abo barundi bose aho bari hose kugira koko nabo bajyane n'igihugu mu iterambere yego murakoze murakoze buriya um, mufaransa niho yigeze kuvuga ati bamwe ipurin tujuru train en marche mhm. hama hariho bakeya batangura n'abandi baza yego eh, eh, kandi abo turazi ko bazoba benshi nabivuze mu ntango kubera ko twatanguye biciye mu muco n'ibyabandanya mu muco nta nkeka ko abarundi benshi bazobyitabira kandi niyo ntumbero dufise kubera ko tuba tubikora twiyumva igihugu cyatwibarutse natwe twafasha mu iterambere ubwo rero ahubwo mboneyeho n'akaryo abo batashikiriwe baratubabarira mugabo utugeze mu buhinga bwa none duhereye na ngaha kusanganira ko turavugira mhm. turazi ko abantu benshi ariko baratwumva ejo na hirya ejo nizo abantu babaza ati mbe ibyo bintu byatanguye ariko ko je ntigeze ndabyumva hmm. azoceje muri abandi twita ko bafashe rotra marche hmm. muri icyo gihe none umuntu azoca bafasha iki nk'abaje ku isanganiro bizoca bigenda gute eh, icyo gihe ni ukuboriyanta iwacu tusanzwe eh, tufise eh, aho dukorera turafise na pano publicitaire twagize mu byo by'isuka muri iki kiganiro ntitwobiheza mugabo inimero yanjye ni gatandatu rimwe gatanu gatatu ubusa ubusa gatandatu gatatu gatatu ubusa hanyuma ntuze nayo ni burundi eh, point diaspora forum at gmail doti kamu hmm. mhm. abantu hose baje buri babajije amakuru arahari ni akantu katazuba kabashikiriye tuzuba kabashikiriza kandi abatashikiriwe babona ko utabashikiriye ntabwo twita ko byavuye ku mvu zo kugira ngo tubashyire iruhande ukuntu iyo bitangura uko bibandanye bigenda neza turi kumwe nabo kandi turabiyumvira hmm. murakoze hari ikibazo nari nabajije deo uno munsi muratubwiye abariko baradukurikiranaho boca n'ukuntu bobikora ni giki mubona cokogwa canke ni gute namwe mwufasha kugira eh, eh, dukuye muri ibyo bintu biriko birakugubu kizoduha intumbero nziza hamwe tuvuga tuti muri myaka 15 kuri turagiye kurima tuzi ko turimiye igitega bikwiye kugenda mwenuko mm. turimiye imahwa bikwiye kugenda mwenuko turimiye mu kiyaye ibintu hamwe n'ibyo ibyo byose ni ibintu turiko dukorana na nushikiranganje bwa mbere dufashanije na n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije ego nuko rero ni hano mbere duce tunarangiriza kino kiganiro kuko akanya kagenewe kino kiganiro kararangiye reka nshimire Elam Kaduha yatwakuye ari i Quebec mu gihugu cya Canada akaburungu diaspora forum at gmail.com mm. mm. ni ukuvuga arobasi hama ari insobanuro canke ibindi murashobora kubironka nuko kino kiganiro cyari kiremeshejwe nanje medar niyo nkuru reka kumbure duha n'isango y'uwundi wa mungu amasaha nkayo twahereye ko nimugire ibihe byiza mururanirwe mu banyu no mu byanyu naho ubutaha